Gramm, ich hab keine Gramm, links ist Beton, ich auf Beton, bam, bam, chill an der Front, mit meiner Glock, geh der Ost. bam, bam, ich bin halt ein Boss, pack ab und ticke den Stopp, lad, weil ich schütze den Kopf, bam, bam, es gibt keinen Kopf. Mach was du willst, ich mach mein Ding, legal, illegal, hat ja ein Bring, ah, nimm die Waffe gleich mit, Geld in Maschine, ist die Mathematik. Koks im Schritt, Drogentrip, toter Blick, total dicht, 0 mm, kurzer Schnitt, was ist los? alle bewegen. Wir werden alles versehen. Wenn wir kommen, gibt's keinen Kopf. Nicht zu Beton, nicht auf Beton. Bam, bam, still an der Front. Mit meiner Glock, wie im Nahost. Bam, bam, ich bin auf dein Boss. Pack ab und ficke den Stoff. Lass, mach, weil ich schütze den Kopf. Bam, bam, es gibt keinen Kopf. Wenn wir kommen, gibt's keinen Kopf. Nicht zu Beton, nicht auf Beton. Bam, bam, still an der Front. Mit meiner Glock, wie im Nahost. Bam, bam, ich bin auf dein Boss. Pack ab und ficke den Stoff. Lass, mach, weil ich schütze den Kopf. Meine Bitches sind anderes Niveau. Ja. Sie tragen Gucci und so. Und eine, sie tragen Wassertrikot. Ah. Hier kommt die Team Kuku Brothers. Ja. Ich schau ins Gesicht deines Vaters. Kapital ballert mit Chalasch Du fuckst du mich ab, ja, dann musst du zu Ja. Keine Widerrede. Guck mal, wie ich deiner Stappe wiedergebe. Kommt sie nach Hause, gib ihr nur Befehle. Ich gebe ihr alles, Bro, aus seine Schlampe zu Gold. Doch ich hab sie gefickt, Gott hat sie hat's gewollt. Und jetzt verliert sie Blut, so wie du deinen Stolz. Blick auf alle, der Bratan will lila. Wackel die Steine, mein Lieber. Verkaufer an Thomas und Dima. An Richter und all die Kassierer, schon immer ein Dealer seit Anfang an. Essig am sein Programm. Nur, heute hol ich Kilos ran. Verwickel die Scheiße in Zellophan. So die Kunden stammen und das bundesweit. Fahr durch die City, bin übelst breit. Instagram auf, mach auf live. Während deine Fresse mit dem Schuh von Mai ich nicht mit Fischen. Nein, keiner geht dort sich zu testen, weil keiner will, dass ihn die Eltern vermissen. kommen, gibt's keinen Kopf, nicht im Karton, nicht auf Beton. Bam, bam, chill an der Front, mit meiner Glock, wie im Nahost. Bam, bam, ich bin auf dein Boss, pack ab und flicke den Stoff. Lass, nach, weil ich schütze den Kopf. Bam, bam, es gibt keinen Kopf. Wenn sie kommen, gibt's keinen Kopf, nicht im Karton, nicht auf Beton. Bam, bam, chill an der Front, mit meiner Glock,